والسلام على رسول الله أما بعد Braćo moja, cijenjeni vjernici, nastavljamo udruženje sa Kur'anom, sa Allahovom Jalla wa ala knjigom, sa njegovim savršenim govorom. Započeli smo drugi džuz koji je sastavni dio sure El-Beqara, gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u ajetima koji su došli na red da ih prokomentarišemo, kaže وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Nemoj da govorite za one koji su ubijeni na Božijem putu, da su oni mrtvi. Naprotiv, oni nisu mrtvi, već su živi, ali vi to ne osjećate. Ovdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spominje vrijednost borbe na Allahovom putu, vrijednost žrtvovanja na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. I spominje nam odnosno tješi nas da gubici koji se dogode na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu u stvari nisu gubici, nego mi to ne znamo i ne osjećamo i ne shvatamo na pravi način. I ovdje nam uzvišeni Allah spominje vrijednost i deređu šehida, ljudi koji su dali svoje živote radi Allaha. Život je nešto što je jako drago čovjeku. I ovdje uzvišeni Allah postiče na žrtvovanje čak i života radi Allaha, ali postiče nas postizanjem nečega što je bolje od života na ovom svijetu a to je vječnost, a to je aheret, a to je vječnost, odnosno život u blizini gospodara nebesa i zemlje, je mnogo bolji i mnogo vrijedniji od života kojeg mi živimo na Dunjavu. Šehid zaista ima velike deređe i to je uspjeh, to je pobjeda. I onaj koga Allah dželle počasti deređom šehida, što znači svjedok, jer šehid je svjedok koji je posvjedočio istinitost Islama i srcem, i jezikom, i dijelom, i svojom krvlju, žrtvom svoga vlastitoga života. On je zaista najbolji svjedok i zato uzvišeni Allah ih naziva šehidima. Šehidi iako vrlo često za njima se žali na Dunjaluku jer je njihov nestanak i odlazak sa ovog svijeta gubitak za nas. Ali u stvari oni nisu gubitnici, oni su postigli ono što je mnogo bolje za njih. I njima je mnogo bolje nakon što su preseli na ahiret nego što im je bilo na ovom svijetu prije preseljenja. I zato šehid, čim bude ubijen, čim mu duša izađe, Allah mu oprašta grijehe. Allah subhanahu wa ta'ala ga sačuva kaburskog azaba i kazne. I njemu je duša u džennetu dok njegovo tijelo leži položeno u zemlji njihove duše u džennetu borave i njihove duše se nalaze kao što Resulullah sallallahu alaihi wasallam spominje u hadisima u unutar dženeckih ptica koje lete gdje hoće i koje poslije slijeću ovaj u kandile koji su okačeni na arš prijesto gospodara nebesa i zemlje. I kada šehidi vide ono što je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za njih i koliko ih je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala počastio, oni bi poželjeli i žele i zaželeće da se vrate na Dunjaluk pa da budu ubijeni više puta na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. I šehidi kada bi mogli da imaju hiljadu duša i kada bi mogli da se vrate po hiljadu puta, oni bi hiljadu puta tu svoju dušu dali radi Allaha subhanahu wa ta'ala zbog veličine nagrade koju je Allah pripremio za njih. I zato uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا U drugom ajetu u suri Ali Imran. Nemoj nikako Muhammede, a ni oni koji slijede tebe Muhammede, da smatrate slučajno da su oni koji su poginuli na Allahovom putu mrtvi. Ne. Oni su živi kod svoga gospodara, subhanallah. A inda rabbihim yurzaqun u izobilju, u blagodatima, uživaju. Ferihine, raduju se, oni su radosni, oni su srećni, subhanallah. Nisu tužni. Bima atahumullahu min fadli. Zbog onoga što im je Allah subhanahu wa ta'ala dao, وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِ I raduju se također onima koji su na Dunjaluku, a koji su na njihovom putu, koji koračaju putem istine i putem islama i bore se za Allahu vjeru svim raspoloživim, dozvoljenim i propisanim sredstvima, raduju se njima da im se što prije priključe. Jer su zaželjeli, kao što se prenosi u predajama, koje su povod objavljivanja ovih ajeta, da su neki ashabi kada su ubijeni i postigli deređu šehida, zaželjeli da se vrate na dunjalu pa da obavijeste ostale vjernike onome što im je Allah pripremio. Pa se Allah obavezao da, ih, da im on to prenese. Pa je Allah objavio ove ajete kojima kaže nemojte da mislite da su oni mrtvi. Oni su živi, oni se raduju, oni su izobilju. I oni poručuju, dakle, ostalim vjernicima koji su dalje na dunjaluku, Ella haufuna alejhim, Nema straha za njih. Walahum jahzanun. I neće se, dakle, nikako, nikako žalostiti. Zaista je šehadet i šehid i ova deređa veliki stepen i zato je Resulullah sallallahu alaihi wasallam poželio da postigne deređu šehida pa je govorio لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل Volio bih da budem, da poginem na Allahovom putu, pa da me Allah ponovo proživi, pa ponovo da poginem, pa da me ponovo proživi, pa ponovo da poginem. To je Resulullah sallallahu alaihi sallam, poželi. A Resulullah želi samo ono što je dobro i što je, dakle, mnogo vrijedno. Zatim uzvišeni Allah kaže: "Wala بِشَيْءٍ min al-khawfi wal مِنَ wa naqsin min al-amwali Mi ćemo vas zaista iskušavati time malo sa strahom, malo sa glađu, malo na taj način što ćete gubiti i metke svoje i što ćete umirati, što ćete gubiti vaše najdraže i što će vam propadati vaši plodovi, vaši usjevi. Dakle, to su sve iskušenja koja je Allah propisao iz velike mudrosti. Da bi se odvojili Iskreni od neiskrenih. Iskreni od lažova. I da bi se također pokazali ko su strpljivi, a ko su očajni. Ko su ti koji će se strpiti na nedaćama, a ko su ti koji lažu samo da su strpljivi i da su iskreni, a kada ih najmanji problem zadesi, oni očajavaju. Zato uzvišeni Allah kaže nakon svih ovih iskušenja vrsta iskušenja koje je nabrojao, kaže وَبَشِرِ sabirin I obraduj strpljive. Obraduj strpljive koji se obuzdavaju i strpe se i saburaju izvršavajući Allahove naredbe i koji saburaju od toga da ne krše Allahove zabrane i koji saburaju i obuzdavaju sebe da ovaj iskušenja i boli duševne i srčane, boli koji, dakle, su rezultat iskušenja, dakle, ovaj da obuzdaju na najbolji, na najbolji način. Zatim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nam spominje kako to trebaju vjernici da podnose iskušenja, a ovaj Dunjavuk je pun iskušenja da nas Allah dželle ve pomogne na iskušenjima i učvrsti. Ellezina idha musibetun qalu inna lillahi wa inna Oni koji kada ih pogodi musibet Musibet je iskušenje, događaj koji zadaje bol srcu i duši. događaj koji prouzrokuju boli. Oni kažu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mi smo Allahovi i mi se Allahu vraćamo. Mi smo Allahovi, mi smo njegovi robovi, on radi sa nama šta hoće. Mi smo njegova vlast, njegovo vlasništvo. On sa nama, kao njegovim robovima, može da radi šta hoće. Da nas iskušava kako hoće. On je naš gospodar. Mi prihvatamo sve ono što od njega dođe. inna I mi ćemo se njemu vratiti. Pa će nas on nagraditi za iskušenje za strpljenje koje smo mi izrazili prilikom iskušenja, e, dakle pri iskušenjima. I također mi ćemo se njemu vratiti, mi se moramo njemu vratiti, to je neminovnost. Neko prije, neko kasnije, neko mlad, neko star, neko zdrav, neko bolestan, ali mi se Allahu moramo vratiti. Tako govore pravi vjernici. E kada su tako podnijeli Allahova iskušenja, onda uzvišeni Allah ih hvali, pa kaže Ulaike rabbihim wa Nad njim ovaj, njima pripadaju svake hvale i pohvale od njihovog gospodara, od Allaha i milost. Dakle, Allah ih hvali. Allah je sa njima zadovoljan, čim ih hvali. Wa i on će im se smilovati, A pa će im iskušenje olakšati pa će im dati da boli prebole i prevaziđu na najbolji način. I još više će ih učvrstiti. muhtedun i oni su upućeni, oni su na pravom putu. Jedino oni koji ovako se odnose prema Allahu dželle i prema životu i prema iskušenju. Zatim nakon toga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spominje drugu temu pa kaže Inna safa wal marwata min sha'airillah Zaista safa, brdo safa i merva su Allahova znamenja. Pa femen al u i'tamara, pa ko bude hađ obavio, posjetio Kaabu, kuću Allahovu, džamiju, evo i'tamara ili bude obavio mali hađ, to jeste umru, nema nikakve smetnje, nema džunaha, džunah, to je riječ koja je kod nas zastupljena iz arapskog jezika, džunah, a to je nema smetnje, nema prepreke, nema grijeha da dakle, obavi tawaf, odnosno saj između Safe i Merove. Ako bude dobrovoljno nešto uradio, zaista je Allah zahvalan i on zna. Safa i Merova, braćo moja, su dva brežuljka, dva brdašceta, neposredno, dakle, pored Kjabe, u blizini Kjabe. Sad su ta dva brdašceta sastavni dio Mesecidul harama, znači to je unutar Mesecidul harama, unutar one džamije. Dakle, ako je Kaaba tu 50 metara od Kabe nalazi se jedno brdo koje zove Merova, u stvari inna safa, safa i drugo brdo koje zove Merova. Znači, blaga, blaga brdaštati uzvišenje i onda to, je, to su dva brdašteta između kojih je trčala Hađara Ibrahimova alaihi salatu wasalam žena, tražeći izlaz za svoga sina Ismaila. E onda uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala propisao da ta njen hod i ta njen trk između ova dva brda budu sastavni dio ili bude sastavni dio hađa. E obzirom ovaj, i to su Allahova znamenje, to su Allahovi propisi. A onaj ko poštuje Allahove propise, to je zaista znak bogobojaznosti. E onda za vrijeme prije Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam i dok je poslanik bio u Mekki, dok je oko Mekke, odnosno oko Kjabe bilo raznih lažnih božanstava, mnogobožcima je ostalo nešto od vjere Ibrahimove. Pa su oni tavafili oko Kjabe, također su išli između Safe i Merve i tako dalje. E onda ashabi Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam kada, kada su ovaj, osvojili Mekku i kada su došli do obave hađ i umru, oni su izbjegavali, zazirali su od toga da obave saj između Safe i Merve jer su mislili da je to džahilijetski običaj, džahilijetski obred. I onda im uzvišeni Allah kaže nema smetnje, nema smetnje nikakve niti džunaha niti grijeha da onaj koji dođe hač da obavi ili umru da učini tavaf između saje, između, u stvari saj trčanje između Safe i Merve. Također, ovdje primjer radi kada je u pitanju saj, odnosno trčanje i hodanje između Safe i Merve, to se radi jedino u sklopu umre i hađa. Kada obavljaš hađ, taj dio, dakle taj hod između Safe i Merve je sastavni dio hađa ili umre. A ne možeš primjer radi van hađa i van umre, šta? Da kažeš, eh, ja ću sad da obavim saj između Safe i Merve sedam puta ovaj, hoću da se na taj način približim Allahu. Taj ibadet ili obred se obavlja jedino u sklopu šta? Hadža i umre. Dok tavaf oko kjave, primjer Tavaf oko kjave, on je ibadet koji je propisan u svakom vremenu i u svakom vaku, kad god hoćeš. Bez obzira da li si ti došao radi hadža, da li si u hadžu ili si ovaj, u ibadetu koji zove umra, ili si primjer radi stanovnik Mekke Allah te počesti da živiš u Mekki heftama, mjesecima, godinama i onda kad god dođeš da klanjaš kao što dođeš ovdje da klanjaš, kaže, e, eh, ja ću sad jedan tavaf oko da učinim, sedam krugova. To je dozvoljeno. To je, dakle, dozvoljeno, tavaf je dobro djelo i bad, kao što je dobrovoljni namaz, također ovaj ibadet, u bilo kojem vaktu, u bilo kojem vremenu, može da se obavi tavaf oko Kjabe. Ali, sa između Safa i Merve ne može po da se obavlja, a? van hađa i van umre. Da li smo razumjeli? Zato onda kaže e, također odlazak na Arefat, odlazak na Muzdelifu, na Minu, to su mjesta ili e, ravnice koje je propisano obaviti i obići u toku hađa. Ali van hađa ne možeš ti da kažeš, eh, ja odu sad na Arefat, otišao si na umru, sad prema radi odeš na umru, kažeš, odo ja na Arefat, ali da stojim. Šta ćeš na Arefat? Pa onako, merak, nema merak ti. Znači, može samo da vidiš, ali prima da kažeš, ovaj, e, to je ibadet, ću malo da se Allahu molim ovdje, poslanik se moli za vrijeme hađa. Ne može tu sad ibadet, nije propisan da stojiš, nego je propisano jedino za vrijeme šta? Hađa. Jedino za vrijeme hađa. I onda kaže, ili neko kaže, eh, ja ću da idem da bacim kamenčiće sad, prima radi, odem na umru sad i odem da bacim kamenčiće, pa možda kad dođem na hađ drugi put ne moram baciti ovaj te kamenčiće. naknade, ne može. Ne može, jer ti ibadeti su šta? vezani samo za hađ. U vrijeme hađa su propisani. Van hađa to nije propisano. To je novotarija da se radi van dakle sezone hađa. A onaj ko dobrovoljno radi bilo koje djelo, Allah je zahvalan. Subhanallah, Allah je zahvalan. I Allah sve zna. Šta znači Allahovo ime da je on zahvalan i da on zahvaljuje? To znači da on na malo daje Subhanallah. Zapamti ovo. Ime tvoga gospodara, jedno od njegovih imena, jeste da je on zahvalan. Pa kada ti uložiš malo, Allah daje mnogo više nego što si uložio i zaslužio. Pa primjera radi, ti učiniš jedno dobro djelo. Klanjaš jedan namaz. A Allah žele u ubroji, dakle, ovaj, kao da si obavio deset namaza ili 20 namaza ili sedamsto namaza. Od 10 do 700 puta. Čak i više od toga nekoga nagradi. Zamisli to. Znači ti malo uložiš, Allah ti mnogo, mnogo, mnogo toga dakle, date i uzvrati. Allah subhanahu wa ta'ala je zahval. Zato kaže uzvišeni Allah u hadisu kome spomene u nekom skupu, u nekom društvu, ja njega spomenem u mnogo boljem društvu. Ako meni se približi jedan pedal ja se njemu približim jedan aršin. Znači, Mnogo više se ja prema njemu šta približim. Ko prema meni hoda, ja prema njemu žuri, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ti prema Allahu hodaš, dakle ovaj, ulažaš, uložiš napor, uložiš neka dobra djela, Allah prema tebi subhanahu wa ta'ala žuri, dakle, da ti primi dove, da ti primi ibadet i tako da je subhanahu, zaista naš gospodar dobar. Alim, on sve zna, o svemu je, dakle, obavješten. Zatim uzvišeni Allah kaže, zaista oni koji kriju ono što smo mi objavili od jasnih dokaza i od upute, nakon što smo mi to ljudima objasnili, u knjizi, u objavi, na njih je Allahovo prokletstvo. Njih će Allah proklinjati. I proklinjaće ih oni koji proklinju. Ovo se odnosi, braćo moja, na prije svega na učenjake među jevrejima i kršćanima koji su sakrili svojstva Muhameda sallallahu alaihi wasallam. I kada su ih prepoznali kod njega, nisu htjeli ljudima da kažu e, to je onaj poslanik koga nam je Allah nagovijestio u našoj Nisu htjeli da kažu istinu. Sakrili su istinu. A mi smo to objasnili u knjizi, kaže Allah subhanahu A također u ovu prijetnu i ove ajete, odnosno ove Allahove riječi, spadaju i oni oni učenjaci od muslimana iz umeta Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Ulema koja krije istinu ljudima, svjesno krije istinu, zna propise, a neće ljudima propise da objasni. E, obzirom da su oni ljudima spriječili da dođu do istine, do rahmeta, do milosti, onda uzviše. Od, su ljude od Allahove milosti, onda uzvišeni Allah njih proklinje, a Allahovo proklinstvo znači udaljavanje od Allahove milosti. Allah ih proklinje. Zamisli kad nekoga Allah proklinje. Ne daj Allah, rabbi. I proklinju ih oni koji zaslužuju da proklinju. Koji imaju pravo da proklinju. Pazi, znači ovdje se potvrđuje također istinitost onog pravila el jazau min Nagrada i kazna je shodna vrsti djela koje činiš. Oni su, krijući istinu, ljude udalili od Allahove milosti i od dženeta, onda uzvišeni Allah je isto tako nagradio, pa ih je prokleo, a proklestvo Allahovo znači udaljavanje od njegove šta? Milosti od dženeta, subhanaka ja rabbi. tabu asbahu wa fa ulaika Zato ovdje se vidi velika obaveza uleme i učenjaka oni su najveći teret ponijeli, najveći Janac su ponijeli, on je teži od nebesa i od, i od zemlje. On je teži i od nebesa i od zemlje, jer je Allah subhanahu wa ta'ala uzeo zavjet od učenih ljudi, da će objašnjavati ljudima istinu i da je neće kriti. Osim onih koji se pokaju, pokaju se od toga, pa se poprave, nije dozvoljeno samo da se pokaju, nego da poprave svoje stanje, obejenu i da objasne ljudima istinu. Da kažu, ljudi, mi smo skrivali, evo sada obznanjujemo i govorimo istinu. Njima ću ja oprostiti, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, jer ja sam teubabu rahim, onaj koji prima teube i milostiv sam, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim, uzvišeni Allah nastavlja pa kaže Innal ladina kafaru wa matuhum kuffar A oni koji budu nevjernici, postanu nevjernici, koji ovaj uznevjeruju, wa matu, ustraju na tome, pa umru kao nevjernici. Ulaike alejhim la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in. Nad njima je Allahovo prokletstvo, la'natullahi alejhim. Allahovo prokletstvo je na njih i prokletstvo meleka i proklestvo svih ljudi, subhanallah. Znači oni koji ustaju, ustraju na ovim, na ovim dakle, ovaj grijesima. Zato, braćo moja draga, nevjerstvo ima jako pogubne i griješenje imaju jako pogubne posljedice. Nevjernika niko ne voli. Ni životinje, ni krave, ni konji. Niko, kogod sretne ne voli kafira, nevjernika. Niti ga voli zemlja, niti ga nebesa vole, niti ga sunce voli koje ga grije. Znači, on je težak i nebesima i na zemlji. Sve, nevjernik je sve živo proklinje. Allah subhanahu wa ta'ala i meleki i svi, dakle, ovaj ljudi. u suprotnom je suprotno. Vjernicima se svi raduju. I ljudi se raduju kada, kada ih sretnu. I ovaj Allahova stvorenja i razumna i nerazumna stvorenja raduju se ljudima, dakle, vjernicima. Jer se vjernik pokorava Allahu gospodaru svih stvorenja. Halidine fiha, oni će vječno u džehennemu ostati. La yukhaffafu anhum, neće im se ublažiti kazna, wala yunzarun, niti će oni, dakle, wala hum niti će oni, dakle, biti ostavljeni na miru, niti će im se izvinjenje ili ispričavanje dozvoliti, niti prihvatiti. Zatim, zadnji ajet na ovoj stranici sa kojim završavam, inša Allahu ta'ala uzvišeni Allah kaže Vaš Bog, vaše božanstvo je jedno božanstvo, jedinstveno. La ilaha illa huwa. Nema istinskog božanstva osim njega. Ar-Rahmanur Rahim. On je milostiv i samilostan. Znači, vaše božanstvo koje vi obožavate, o ljudi, je jedinstveno božanstvo, jedino ispravno božanstvo, a to je Allah. Jedan je u svom biću, jedinstven je u svom biću. Niko nije sličan sa njim u njegovom biću. Jedinstven je u njegovim svojstvima, nikomu nije sličan u njegovim svojstvima. Jedinstven je u njegovim imenima, niko nema lijepa imena kao što on ima lijepa imena. Jedinstven je u njegovim djelima, niko ne može da uradi ono što Allah subhanahu wa ta'ala može. E on kao takav, sa takvim svojstvima, sa takvim osobinama, jedino on zaslužuje da bude obožavan. A sva druga božanstva koja se obožavaju, to su lažna božanstva i ona su neispravna. ar rahmanu Rahim, on je milostiv. Dakle, on je ovaj opisan e, svojstvom o neograničene milosti, ona obuhvata sve. Sve obuhvata, sva stvorenja. Ar-Rahim on je taj također milostivi koji dostavlja svoju milost kome hoće. Ovdje hoću da napravimo, braćo moja draga, da napravimo svi da, kod sebe razliku između Allahovog imena Rahman i Allahovog imena Rahim. I jedno i drugo znači milostivi. Ali u arapskom jeziku postoji razlika. Kažu učenjaci, Ar-Rahman je onaj koji je opisan savršenom milošću, neograničenom milošću. Ta se milost odnosi na svako. E, Ar-Rahim znači da je on taj milostivi koji tu svoju milost daje kome hoće. Da li razumijemo? Znači, Ar-Rahman znači milostivi, neograničenom milošću. A Rahim znači da on tu svoju neograničenu milost daje kome hoće. I zato na jednom mjestu u Kur'anu kaže وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ rahima. On je prema vjernicima Rahim. Prema vjernicima je šta? Milosti. Jer vjernicima daje tu svoju nam milost. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje, braćo moja, da nam pomogne, da nas učvrsti, inša Allahu ta'ala, i da, na, da nas počasti deređom šehida, da nas počasti šehadetom na njegovom putu, jer zaista je to veliki, veliki uspjeh koji on daje kome on hoće, subhanahu wa ta'ala. Hvala Allahu, neka je blagoslovi selam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.